Euskal Herriko historian, artean, arkitekturan edo antropologian adituak bilduko dira, hauen artean zo ebre tindularia Jerusalemetik ginen dena. Kolokioarekin batera, erakusketa bat, beraz, tinduak, argazkiak edo beste, bos gaian inguruan. Erakusketak adituen erranak ilustratuko ditu, maialen zamponi Eusko Diaspora arloko arduraduna da. Buna eginuen uh, eh, bi dezaten, bat zientifikoa, hor da gehiago kolokioa, eta bestea begiago kulturala, bola, horiek nahi ginituen, orduan bat da koliokioa eta bestea da gehiago erakusketa eta filma emanaldia, hor azken engunean filma bat emana izanen da. Eta da pixka bat eh, erakusketa hartu behar da pixka bat uh, kolokioaren ispilua bezala. Kolokioan uh, historia lariek pixkat artisten lanak ikertzen dituzte, eta beste aldean da artistek dute eh, haien begirada emaiten. Kolokioaren zuzendari zientifikoa Vivian Delpes da, artearen historian aditua eta diasporaren gaia zerretik autatu duen esplikatzen daukun maialen zamponik. Vivianen gai hori autatu du zen eta orain duela bi urte eh, Eusko Ekaskuntza ipakaldearen bahne eh, badugu Eusko Diaspora proiektua. Eusko Jaspora proiektua da aheman sortze topaketa eta mm, trukaketa plataforma bat. Eta horren barne eh, egin ditugu eh, konferentziak, baina ere filma emanaldiak. Eta egia da, hori da gure gai handiena orain, ba, askolan egiten dugu diaspora gai, gai eta Vivian bebera eh, mm, historia artea artelaria da. Eta orduan, be interesantea tximandu be, artera eta diasporak lotzea eta Arte erakusketa, otxelaren nogeita bosteko kolokio egunaren bukaeran estrenatuko da Bayonako Euskal Erakustokian atxaldeko seietan. Erakusketa Bayonan egonen da pidilaren amaja arte, daleak eta batean parte hartuko dute artistek, iru kreazio bereneri saribana emana izanen zaie estrenaldiaren kari. Dena publiko zabalari dekia da, ordan, wala, eh, barima interesa eh, diasporaren zat edo artearen zat, wala, eh, Denakiturik dena kiturik da, bakarriko beda lehenik eh, izena ematea, ba, ikusteko piskat eh, zonbat jende izanen den materialaren aldetik. Bebola, bai honan eh, deneri dekiada. da. Kolokioaren bigarren eguna, Santelmo Museoan eginen da Donostian, Euskal Arteak eta Erbeste Aldian Ti Frankista, edo Euskal Klisea, ogaigarren mende aseran, izanen dira ez da